Indigenoi en Brasilo Ec de la iaro 1980, la Brasila registaro comensis inclusivi indigenoin en siai regulai censoi, faratei cium decan iaron. Tion faras faca institucio nomata Brasila Instituto de Geografio cae Statistico. En la iaro 2022, post du iara procrasto, causita de la pandemio de la coronaviruso, ocasis lauvitsa popol nombrado, quiu, probable, publicigios en maio 2023. Citiui cifero esas gravae por planado de diversa e grava e agadoi favore al la popolo. Uno favora informo iam estas annuncita, et antau la fino de la statistica e calculoi la indigenoi en Brasilo estas nun tempe pli ol unu miliono sestcent mil homoi. Malgro grandai suferoi, tiu lojantaro mal rapide crescas, je rapidezzo de 3% en ciu iaro. Citiu montras la bravan bataladon de Brasile indigenoi lau longe de iarcentoi. Brasilon ec coloniis Portugaloi en la iaro 1500. Tiam vivis circa 3 milionoi da indigenoi en gia territorio. Iui studoi mencias pli ol quin milionoin. Ili parolis pli ol octcent lingvoin. En 1650 tiu quanto falis jam al septcent mil en 1957 ili estis nur sepdec mil. Certe tiui calculoi estis misfaritai, sed facte multa indigenae popoloi simple malaperis. Tion causis malsanoi, misero, forlasitezo, cae simpla perfortado. Blanculoi constante invadis indigena in territorioen, serce de oro cae aliai valorajoi. Felice, la registaro determinis che iui regionoi appartenas alla originae popoloi en Brasilo, cae one ne raitas sen permesse exploati ilin. De tiam, malgrau invadoi, recrescis la indigena lojantaro. En la censo de la iaro 2010, oni iam nombris pli ol 800 mil individuoin. Plei multae Brasile indigenoi vivas en la norda regiono, nome en Amazonio. Quelcae triboi ancora vivas en isoletso. En 2010, oni calculis che existas pli ol 300 etnoi en Brasilo, cae 274 lingvoi. Ili cultivas nutrajoin, chassas, cae fish captas non tempe crescas la agado, porque tiu hom grupo havu aliron al educado cae integrigio en la generala socio, sen perdo de iliae identetso cae tradizioi. Supposeble, homoi alvenis en Americon per migrado el Rusuio alla nuna Alasco, tra la Marcolo de Bering antau multae miloi da iaroi. En la Brasila territorio oni trovis signoen de la ceesto de tiui homoi de antau dec du mil iaroi. Ciel pralogiantoi indigenoi meritas respecton cae protecton. Ili havas rician historion cae culturon, cion Brasilo devas valorigi.